që njeriu të ruhet prej këtyre mendimeve të humbura, të cilat janë humbje dhe bidate dhe e çojnë njeriun në xhehenem. Treguam në hutbën e parë që ata kanë akiden e maturidive, gjë të cilën ata kanë shprehur vet tek ilmihalet e tyre dhe mbrohen dhe, dhe mburren me këto gjëra, ne maturidi. Gjithashtu, vetë nga librat e tyre dhe nga kalendarët e tyre të cilat i kam këtu përpara meje disa fletë nga kalendari që do t'ua lexoj në hutbë, ata vetë e shprehin që imami i tyre është Imam Nakshibendi, domethënë që kanë medhhebin e Nakshibendive. Edhe janë sufista dhe kjo lloj gjë njihet domethënë nga realiteti në cilin ata jetojnë dhe nga njerëzit që i kanë kanë dëshmuar për për këtë lloj gjëje. Dhe nuk është diçka që ata e fshehin në të vërtetë. Kështu që ata janë maturidi, sufista dhe ne folëm për sufizmin në hutbën e kaluar dhe treguam ç'është sufizmi. Treguam shkurtimisht sepse në të vërtetë ç'është sufizmi, dijetarët kanë shkruar libra të mëdhenj dhe kanë treguar humbjet e tyre të mëdha Aq sa njeriu çuditet nga ato lloj fjalësh që dëgjon prej atyre që i thonë vetes sufista dhe çuditet dhe thot vallë a musliman janë këta apo çfarë janë. Edhe ju disa prej tyre dëgjuat në hutbën e kaluar. Kurse un sot desha t'u lexoj, nuk kam për t'u lexuar çdo gjë, por do t'u lexoj disa pjesë të shkurtra të marra nga nga kalendarët e tyre, që nga përpara është kalendari, nga mbrapa kanë shkrimet. Unë do t'u lexoj disa disa gjëra në këto shkrime, e pastaj kush është i interesuar mund t'ia jap t'i lexojë vetë me me sytë e vet të bindet për vërtetësinë e asaj që po them. Edhe gjatë leximit do bëjmë ndonjë koment të shkurtër në lidhje me këto. Edhe ajo që më shtyn që t'i t'i them këto gjëra në hutbe është rëndësia e madhe që ka kjo çështje sepse këto kalendarë përhapen te të gjithë njerëzit. Edhe ne jemi në një zinxhir të gjatë hutbesh duke folur për teuhidin. Dhe teuhidi nuk është thjesht një teori, por ai teuhidi është praktik. Dhe ja ku jemi praktikë me një grup të humbur të cilët e shkelin teuhidin njësimin e Allahut me këmbë. Edhe hapi i parë, gjëja e parë në cilën ata shkelin Allah, e shkelin njësimin e Allahut me këmbë me, me këmbët e tyre, e kemi këtu datën, ky është kalendari i vitit 2006, Domethënë qershor 20 22 qershor ditë e enjte nga përpara ka kohët e namazit nga mbrapa çfarë lexon është shënuar po e lexoj thot besimi i ehli sunetit me y synetit shumë kanë treguar këtu domethënë disa gjëra që këta besojnë se janë besimi i ehli sunetit Nuk kam domethënë, po lexoj, ndër të tjera thonë të besojmë thot se vizita e varreve, që të besojmë se vizita e varreve dhe t'i kërkosh ndihmë pejgamberit ose evliave është e lejuar. Çfarë thonë? Domethënë besimi i ehli sunetit është ndër të tjera thonë të besojmë se vizita e varreve dhe t'i kërkosh ndihmë pejgamberit ose evliave është e lejuar. Pastaj më tutje poshtë thonë, një person i cili nuk i beson disa nga këto, nga këto gjëra që tregojmë tek akide e ehli sunetit dhe besimi i ehli sunetit sipas tyre, një person i cili nuk i beson disa nga këto jo vetëm që del nga rruga e drejtë, por bëhet kafir, kështu thonë këta. por bëhet kafir. Domethënë këta gjykojnë që ai person i cili nuk e lejon t'i lutesh profetit sallallahu alaihi wasallam dhe evliave, ai quhet kafir sipas fesë së tyre dhe besimit të tyre. Kështu që këta domethënë neve na quajnë të gjithë kafira. Për arsye sepse ne e lejë, nuk e lejojmë t'i lutemi krijesave, por e lejojmë t'i lutemi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ngaqë lutja është adhurim, Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë ad-du'a huwa al-ibada. Lutja është vetë adhurimi. Dhe përderisa është adhurim, adhurimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, nuk i takon krijesave, kushdo qofshin ata, qofshin melaiket e afërt apo profetët e dashur të Allahut subhanahu wa taala apo evliat njerëzit e mirë. Lutja i takon vetëm Allahut, dhe ajetet kuranore për këtë janë të shumta, të shumta. Sikur t'i mbledhim ajetet kuranore do ishte diçka shumë e vështirë. Unë do të lexoj vetëm disa ajete kuranore ta shikoni që këta njerëz kundërshtojnë tekstin e Kur'anit. Këta njerëz, të cilët pretendojnë se janë akiden e ehli sunetit, në rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është akide e ehli sunetit. Ehli suneti janë ata që ndjekin rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Këta që pretendojnë se ndjekin rrugën e profetit këta kundërshtojnë tekstin e Kuranit. Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an: "Wa la tad'u min duni Allahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." Mos lut përveç Allahut atë që nuk të bën dobi dhe as dëm, dhe nëse ti e bën këtë gjë ti je prej mizorëve, domethënë prej mushrikëve, sepse mizoria më e madhe padrejtësia më e madhe shirku. Ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Inna shirka la dhulmun 'azim", shirku është padrejtësi e madhe. Dhe Allahu i ka quajtur këta që i luten dikujt tjetër përveç Allahut, që këta janë me të vërtetë njerëz të padrejtë. Allahu thot wala tad'u min dunillah, mos i lut përveç Allahut. Kjo përveç Allahut kjo përfshin të gjithë, përveç Allahut çdo kush tjetër. Ma la yanfa'uka wala yadhurruk, atë që nuk bën dëm dhe dobi, kjo është cilësi për treguar që dëm dhe dobi nuk ka në dorë kush përveç Allahut. Edhe që këtu fillon problemi i këtyre këtyre grupeve të humbura si janë turqit e të tjerë, ata besojnë që krijesat përveç Allahut kanë dorë dëmin edhe dobin. Për këtë arsye ata lejojnë t'i lutesh të vdekurit, sepse thon ata ne na shëron i vdekuri edhe po qe se ti del kundër tij ai të bën dëm. Kështu që ata besojnë që Allahu i madhëruar universin ia ka lënë dorë evliave. Edhe i quajnë ata evliat Abdal, i quajnë Aqtab, ka dhe lloj-lloj emrash të tjerë, E thot këta aktabët, aktabët shumësi kutub. Edhe kutub domethënë ne i themi pol, poli i veriut poli i jugut ata kanë kanë katër aktab ose nuk e di se sa i kanë ata me numrin e tyre dhe këta thotë janë ata që drejtojnë universin. Sipas tyre domethënë Allahu i madhëruar nuk bën asgjë, i bën gjithë këto evliat. Dhe kjo gjithë është një shpifje dhe dhe prej kësaj ata dolën në këtë lloj humbje tjetër që i luten dikujt tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i madhruar ka thënë: "Wa la tad'u ma Allah ilahen akhar, la ilaha illa hu." Fund sures Kasas thotë Allahu subhanahu wa taala: "Mos lut me Allahun asnjë të adhuruar tjetër, nuk ka të adhuruar tjetër për vështi." Kur thotë nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij për të treguar që ky është kuptimi i vetë la ilaha illa Allah. Kuptimi i vetë la ilaha illa Allah është që ti mos lutesh askujt tjetër veç Allahut. Kurse ata thonë po qe se ti nuk e lejon t'i lutesh dikujt tjetër veç Allahut ti ke dalë nga feja. Dhe ne themi po, ne jemi të dalë nga feja e juaj. Ne jemi të dalë nga feja juaj, se feja juaj në të vërtetë është shirk. Edhe ju që lejoni këtë jeni mushrik, mushrik, edhe namaz mas jush nuk lejohet dhe kurbanet tuaj nuk lejohen të hahen. Edhe gjithashtu martesa me gratë tuaj nuk lejohet, është haram në fenë islame. Se këta janë mushrik, dhe ai që është mushrik nuk është musliman. Dhe vallahi, subhanallah, mushrikët e Mekës, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam e kuptonin më mirë fjalën la ilaha illallah se këta, që e quajnë veten e tyre muslimanë. Edhe këtë vallahi e kanë përmend dietarët, edhe ua tregova edhe në hutbën e kaluar që këtë e ka përmendur Sheikh Albani, thotë nga gjërat e rralla, thotë që un kam thënë, thotë dhe them, është sot shumë prej atyre që i thon vetes së tyre musliman, sot i bëjnë shok Allahut të madhëruar dhe ata thotë janë më injorantë se mushrikët e Mekës sepse ata e kuptonin fenë e Allahut kurse këta s'e kuptojnë. dhe e kundërshton fjalën e Allahut. Allahu thotë mos lut askënd tjetër përveç tij, mos lut të adhuruar tjetër. Do thon këta, thon ata tash. Ne nuk po lusim të adhuruar, ne po lusim profetin. Profeti nuk nuk është Zot, ne e besojmë që nuk është Zot. I themi ne po qe se ju i jeni lutur atij, ju e keni bërë atë Zot. E keni bërë atë Zot sepse lutja është vetë adhurimi. Edhe Allahu thotë mos i lut dikujt që dikujt tjetër, dikujt të adhuruar. Domethënë ju po e adhuroni duke iu lutur, kështu keni kryer kështu i adhuruari. Që çështja nuk është a e quajte apo nuk e quajte ti Zot atë, quje ça të dush. Quje veri ça emri të dush atij, po qe se ti i lutesh atij e ke bërë atë Zot. Domethën, këta ecin me emërtime, domethën nëse një person e quan rakinë, për shembull, nëse e quan rakinë limonad, lejohet ta pish, se quhet limonad. Nuk e vrasin atë njeri që e ka ndaluar Allahu ta vrasësh dhe nuk bëjnë imoralitet. Se kush e bën atë, thotë ai ka gjynah të madh tek Allahu. Yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyama, atij i shumëfishohet, i dyfishohet ndëshkimi tek Allahu ditën e gjykimit. Wa yakhlud fihi muhana, dhe ai është i përjetshëm në xhenem dhe i poshtruar në të. Allahu i Madhëruar ka treguar që ky person I cili i bën shok Allahut, edhe bën këto gjynahe të tjera është i përjetshëm në xhenem. Si i bën shok Allahut, duke iu lutur dikujt tjetër veç Allahut subhanahu teala. Gjithashtu ka thënë Allahu i Madhëruar: "Walladhina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Ata të cilët lusin përveç Allahut nuk krijojnë gjë, por janë të krijuar. Na tregon Allahu në këtë ajet që ai të cilin ne duhet t'i lutemi duhet të jetë krijues. Edhe fakti që ata nuk krijojnë, kjo tregon që ata nuk e meritojnë t'i lutemi atyre. Prandaj ne i themi, këta që ju i lutni përveç Allahut, a krijojnë? Nëse ata thonë krijojnë, ata kanë pranuar që ka krijues veç Allahut. Nëse thonë nuk krijojnë, atëherë ajeti kuranor i mohon ata dhe dhe thotë Allahu i Madhëruar, "Walladhina yad'una min dunillah", ata që i lusin përveç Allahut nuk krijojnë gjë. Wa hum yukhlaqun, por ata janë të krijuar, amwatun ghayru ahya janë të vdekur dhe jo të gjallë, wa ma yash'urun ayana yub'athun dhe nuk e dinë se kur do ringjallen. Se e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ky është përshkrimi i çdo krijese, qoftë ai profet, qoftë ai njeri i mirë, ai është në dorë të Allahut, ka vdekur. Domethënë Allahu i Madhëruar caktoi për të jetën dhe vdekjen si për t'i treguar njerëzve që ky është njeriu më i mirë dhe vdiq. Që përderisa ky vdiq dhe nuk e ruajti dot veten e vet prej vdekjes, a mund t'i ruajë të tjerët, shkojnë të tjerët dhe i luten atij, na shëro ti neve dhe na na, na largo të këqijat e dynjasë? Edhe shumë e shumë ajete të tjera të cilat tregojnë këtë gjë dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë selefët e parë të umetit islam. sahabët dhe tabiinët që ai që i lutet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, qoftë profetit sallallahu alaihi wasallam, apo i lutet evliave, njerëzve, sahabëve dhe njerëzve të mirë, ai është i dalë nga feja islame. Nuk dua të zgjatem shumë se kjo çështje është nga çështjet më të qarta në fe, por thjesht desha të tregoj disa fakte që njeriu ta kuptojë se sa e madhe është, sa e madhe është humbja e këtyre njerëzve, sa e madhe, sa fa, sa e thellë është humbja e këtyre njerëzve të cilët sot kanë ardhur dhe përfaqësojnë Islamin fatkeqësisht, Këtu tek ne edhe kanë marrë në dorë dhe komunitetin musliman, edhe ata nesër pas nesër do na shkelin me këmbë. Tjetër kemi kalendarin e e domethënë 4 shkurt është një lloj kalendari tjetër i vitit 1429 të Hixhrit, ë 4 shkurt ose 26 Muharram. Thotë nga mbrapa tij, thotë kështu. Kushtet e vazhdimit të besimit. Atëherë tregon disa kushte, pastaj thotë kushti i 8, mospërcaktimi i vendit të Allahut xhelleshanu, xh.sh. shkrun, me xh.sh., shkrun me iniciale. Sikur do shkruaj për një krijesë. Që kjo xh.sh. nuk lejohet të shkruhet as për profetin sallallahu alajhi wasallam s.a.v.s. siç shkruajn disa njerëz injorant e shkruajnë tek emri profetit sallallahu alajhi wasallam s.a.v.s. Kjo nuk lejohet fetarisht. Madje dijetarët e hadithit në librat e hadithit kanë treguar që i pari person që e ka shkruar emrin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe ka shkruar nga mbrapa me me iniciale e ka ndëshkuar Allahu me prerjen e dorës. Kurse këta shkruajnë Allahu xh.sh., s.a.v.s., termat në termat e injorantëve siç përdorin qafirat. Mospërcaktimi i vendit për Allahun xhelleshanuhu, thon për shembull, nëse themi që Allahu qëndron në qiell, dalim nga feja, kështu thon turqit. Nëse themi që Allahu qëndron në qiell, dalim nga feja. Kurse Allahu ka thënë në Kur'an, "E emintum men fis-sema", a jeni të sigurt ju për atë që është në qiell? Në surën Mulk. Gjithashtu e treguam mësimin e kaluar, në hutbën e kaluar, hadithin e asaj vajze që ishte robresh te Muslimi është hadithi, hadith më se i saktë, e pyet profeti sallallahu alajhi wasallam, ku është Allahu, thotë në qiell, kush jam unë ti i dërguari Allahut. I thotë, liroje se ajo është besimtare. I dërguari Allahut e quan besimtare, kurse këta e quajnë jo besimtare. I themi, ju keni drejtë apo ai? Dhe ta gjeni vetë kush ka drejt. Gjithashtu, tjetër prej llojeve të kufrit sipas tyre, të thuash Allahu na shikon nga qielli ose të thuash Allahu ndodhet në qiell. Kjo për ta është kufër dhe është e njëjtë si si e para. Çudirat e tyre nuk kanë fund, po lexosh domethënë nuk kam lexuar dhe për vitet e kaluara çudira, po do të tregoj vetëm disa. Që këto janë disa, e jo të gjitha, që të merrni vesh idenë e përgjithshme. Tash. Një prej çudirave që tregojnë tash gjithashtu këta është tash me medhhebin. Me medhhebin këta thonë ne me medhhebin Hanefi. Thonë në varr njerëzit do të merren në pyetje. Që t'u përgjigjemi në varr melaqeve, Munker dhe Nekir, duhet të mësuar përmendësh, po duhet t'ua mësojmë edhe fëmijëve tan këto gjëra. E rëndësishme është domethënë që këta pretendojnë që njeriu do pyetet në varrin e tij, çfarë medhhebi ka pasur, ne themi ku janë argumentet fetare për këtë lloj gjëje. Të thuash, do pyetet në varrin e tij, kjo do thotë që i dërguari Allahut ka folur për këtë lloj gjëje, ka treguar njerëzve që medhhebet do jenë këto këto, pra ndiqni këtë medhheb, që për këtë do pyeteni. Edhe unë nuk çuditem prej kësaj sepse Hanefit kanë nxjerrë hadithe të gënjeshtërta për vlerën e Ebu Hanifes. Edhe për të hedhur poshtë dijetarët e tjerë. Kanë nxjerr hadith gënjeshtër Hanefit. Si puna e këtyre? Thon për shembull ka thënë profeti sallallahu alejhi ve sellem siraxhu ummeti Ebu Hanife. Drita e ummetit tim është Ebu Hanifja. Kështu paska thon profeti sallallahu alejhi ve sellem, kjo është gënjeshtër, s'është e vërtet. Kurse për Imam Shafiun kanë qit Hanefit, kanë qit Hanefit, hadith. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam është gënjeshtër, ë, nuk është e vërtet, po po them se çfarë thonë ata, Hanefit. Kështu që këta tash me verbërinë e tyre, që kjo nuk ka argumente fetare, nuk ka fol profeti sallallahu alajhi wasallam me emër as për Abu Hanifën, as për Malikun, as për Shafiun, as për Ahmedin, as për një dijetar. Ka folur vetëm për Uwais al-Qarni, i cili ka qenë prej tabiinëve ose Uwais al-Qurani, ka qenë prej tabiinëve, e ka lavdëruar, ka thënë do të vijë një person i cili quhet Uwais nga Jemeni, e ka qenë bamirës ndaj nënës tij, edhe i ka ngelur një pjesë, një shenjë domethënë nga nga lebroza në në në lëkurë në në në në trupin e tij, ka lënë Allahu i madhuar që të kujtojë mirësinë që ka bërë Allahu subhanahu wa taala. Po qe se e takoni atë, kërkojini atij që të lutet për ju. Ky është tabiini më i mirë që kanë kanë kanë fol dijetarët. Ka fol profeti sallallahu alajhi wasallam për për të para se ta shikojë, e para se ta njohë, ka thënë quhet Uwais. Kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, e ka kërkuar Omeri sa ka gjetë. S'ka fol për kënd tjetër. Me emër profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka fol për kënd tjetër, nuk ka hadithe të sakta. Kurse këta nxjerrin me to tyret sa duan. Ëh Gjithashtu në një pjesë tjetër, një kalendar tjetër thonë kështu. Ai që nuk ndjek këto katër medhhebe nuk është nga ehli suneti. Kta pretendojnë gjithashtu që nuk ndjek kush nuk ndjek një prej katër medhhebeve nuk është prej ehli sunetit. Domethënë dhe kjo është një lloj shpifje tjetër, sepse ehli sunne do thotë ndjekësit e sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam nuk është i kufizuar vetëm te katër medhhebet. Përkundazi, Tek dijetarët e Ehli sunetit kanë qenë kanë qenë njohur disa medhhebe të tjera, të cilat nuk, domethënë, nuk kanë ngelur si medhhebe të veçanta për arsye sepse vetë nxënësit e këtyre imamëve nuk i kanë ruajtur këto, por mendimet e tyre ndodhen në librat e fikhut. Për shembull ka qenë Imam Sufjan Thauri. Ka qenë Sufjan Thauri më i ditur se Abu Hanifja. Ka qenë Lejth ibn Sa'di, ka qenë nga dijetarët e mëdhenj që krahasohej me Imam Malikun, në kohën e tij ka qenë. Ka qenë Imam Al-Auza'i në Sham, ka qenë nga imamët e mëdhenj gjithashtu, kupton? Edhe krahasohej me, me, me, me në, në rangun e tyre. Ka qenë Abdullah ibn Mubarak, etj etj me radhë. Vetë Imam Buhariu etj ka pas sa dush imamë të tillë domethënë. Nuk u nuk u kufizua feja vetëm tek këta të katërt. Që thonë këta po qe se ti del nga këto katër mendime, atëherë ti quhesh i humbur nuk je prej sunetit, kjo s'është e vërtetë. Përkundazi, tregohet për shembull ka dijetar, që në një çështje të caktuar ka kundërshtuar katër medhhebet. Prej tyre është Ibn Tejmija, ka treguar çështje që mendimi i saktë është kat, është jashtë katër medhhebeve. Nuk është nuk është kusht. Nuk ka asnjë lloj argumenti fetar i cili na tregon neve që e vërteta nuk del nga katër medhhebet. Kjo s'është e vërtetë. E vërteta nuk del nga suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam nga ixhma islam. Ndërsa rënia dakord e katër medhhebeve nuk quhet ixhma. Ë, gjithashtu ata kanë përmendur gjëra të tjera për Abu Hanifen. Mbase do vijmë mbrapa inshallah. Një prej gjërave më të çuditshme që kam parë, shehid dy, dy herë shehid. Data 26 maj. Dy herë shehid. Kanë treguar një ngjarje këtu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shiko, e çuditshme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkruan me të gjata sallallahu alaihi wasallam kurse tek Allahu i madhëruar thonë xh.sh. Po kthehej nga një luftë bashkë me sahabët. Përpara ishin mbledhur fëmijët, gratë dhe pleqtë të cilët po i prisin të gëzuar. Në mes të popullit që kishte dalë në pritje ishin edhe fëmijët, fëmijët, gruaja dhe nëna plakë e Hazreti Neufelit. Hazreti Nufeli, s'di kush është ky? Nuk kam dëgjuar një herë në jetën time kush është ky Nufeli. I cili kishte rënë shehid në atë luftë, në këtë luftë. Nëna e tij e pyeti Resulullahin për djalin e saj. Më i dhëmshuri nga të, më më i dhëm, më i dhëmshuri nga të gjithë të dhëmshurit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberit tonë të nderuar iu mbushën sytë me lot. Nuk ia duronte dot zemra t'i jepte lajmin se djali i saj kishte rënë shehid. Bëri shenjë me dorë mbrapa dhe vazhdoi rrugën. Bëri me shenjë me dorë mbrapa domethënë që Pyet dikë tjetër, vazhdoi rrugën. Më pas nëna e tij pyeti edhe Hazreti Aliun, Hazreti Omerin dhe Hazreti Osmanin, e, dhe që të tre nuk mundën t'i tregonin dot dhe bënë me shenjë mbrapa. I fundit fare që po vinte ishte Hazreti Ebu Bekri. Kur e pyeti edhe atë, ky u mendua si t'i përgjigjej, bëri bëri dua dhe thërriti. O Allah, o Nufel. Pikërisht në atë moment një njeri me kalë u afrua me shpejtësinë e rrufesë dhe iu përgjigj thirrjes së Hazreti Ebu Bekrit, urdhëro Sidik, më thërrite? Ky njeri me kalë ishte vetë Hazreti Nufeli. Hazreti Nufeli jetoi edhe shumë vjet të tjera pas kësaj ngjarje dhe më në fund ra përsëri shehid në luftën e Jemamës. A ka përrallë më më, më të qartë se kaq? Vallahi është e çuditshme se ama këta njerëz, domethënë. Këta besojnë përralla dhe nuk besojnë atë që ka thënë Allahu i madhëruar në Kur'an dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam. Ku ekziston kjo në të gjitha transmetimet që kanë treguar sahabët dhe tabiinët që qenka një person që paska vdekur dy herë qenka ringjallur. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithin e Xhabirit që Xhabiri po e qante babain e tij, i cili ka qenë Abdullah ibnu Harami, nga shokët e Profetit sallallahu alaihi wasallam vdiq në luftën e Uhudit dhe la Xhabirin të vogël dhe la motrat e Xhabirit të vogla. Edhe po e qante. Edhe i tha Profeti sallallahu alejhi ue sellem o Xhabir, ndash qaje, ndash mos e qaj. Allahu i madhëruar i ka folur babait tënd pa perde dhe i tha o robi im, ëndërro çfarë dëshiron. Thotë o Allah, thotë, dua që të më kthesh edhe një herë në dynja që të vritem në rrugën tënde. Edhe i thotë Allahu i madhëruar, unë e kam shkruar që ata nuk kthehen në dynja. Kupton? Unë e kam shkruar dhe thotë që ata nuk kthehen në dynja, dhe kjo është hadith i saktë. Nëse Allahu i madhëruar na urdhëroi te gratë. Kurse këta thonë, jo lejohet të dali. Dhe kush del deri një person që është i panjohur, domethënë unë, domethënë po u them, nuk mendoj se kjo lloj, kjo lloj gënjeshtre ekziston në ndonjë prej librave të islamit të njohur. Kjo lloj gënjeshtre, po kjo ekziston në, në medhhebin e sufistëve, se ata besojnë këto lloj prrallash. Një prej gjërave tjera që ka që kam më ka bërë përshtypje, domethënë subhanallahu që tregon që këta njerëz që që gënjejnë dhe shpifin gjithashtu, domethënë që tregojnë që këta dhe shpifin kundrejt kundërshtarëve të tyre. Kan treguar kush është Muhammed Abduhu. Thot Muhammed Abduhu ka lindur në vitin 1849 në Egjipt dhe ka vdekur po këtu në vitin 1905. E tregon kush është ky që e kanë vendosur anglezët myfti në Egjipt. Edhe pastaj tregon thotë që ky nën ndikimin e Xhelaluddin el Afghanit ka krijuar një pikpamje reformatore në lidhje me komentimin e fesë. Ishte shumë i lidhur me mendimet e Ibn Taymijes janë në kundërshtim me ehli sunnetin. E para gjë këtu ka një një numër një numër shpifjesh. E para, themi domethënë, që ky domethënë Muhammed Abdu nuk ka qenë prej ehli sunetit. Dhe ne që i themi vetes tonë selefi dhe ehli suneti, ne nuk e pranojmë që ka qenë prej ehli sunetit. Dhe te libri Harmonia ndërfetare është përmendur emri i tij si si iniciatorët për bashkimin e fesë. Pra atë gjë që po po, po bëjnë vetë turqit sot. Unë nuk e di për çfarë refuzojnë turqit atë kur ata vetë janë sot Nga iniciatorët më kryesorë për për për për bashkimin e feve, sot vetë turqit. Për çfarë refuzon Muhammed Abduhu? Gjithashtu dhe Xhelaluddin al-Afghani ka qenë nga iniciatorët për bashkimin e fesë islame me fe të tjera. Dhe keni keni te libri gjithashtu, që tregon pisllëqet e tyre. Ndërsa që Muhammed Abduhu të ketë lidhje me akiden e Ibn Taymijes, kjo është si lidhja që ka nata me ditën. Atë lloj ngjashmërie, atë lloj ngjashmërie kanë ata dy. Dhe kjo është një shpifje e këtyre që pretendojnë domethënë që ky ka mendimin e Ibn Taymiyes s'është e vërtetë. Muhammed Abdu nuk ka qenë në akiden e Ibn Taymiyes, ka qenë i humbur. Dhe llogarit kur ai fton njerëzit domethënë në, në harmoni ndërfetare, mjafton kjo lloj gjëje. Edhe e dyta, Ibn Taymija duket qartë prej kësaj që ata e kanë armik Ibn Taymijën. Normalisht armik e kanë, se sepse Ibn Taymija nuk e lejon t'i lutesh varrave, kurse ata e lejojnë t'i lutesh varrave. Ibn Taymija i quan mushrik adhuruesit e varrave, ata thon lejohet të mund t'i lutesh varrave. Ibn Taymija thot Allahu është mbi arsh, ata thon ai që thot Allahu është mbi arsh, është kafir. Që normalisht Ibn Taymija do të ishte armiku i tyre. Kjo duket qartë. Pastaj vazhdon po për Muhammed Abdu në një faqe tjetër, thot, thon. Nxënësit dhe simpatizantët e tij kanë arritur t'i sjellin deri ditën e sotme mendimet e tij reformatore nën sektin selefist. Selefi. Qëllimi kryesor të pasuesve të Abdu janë që t'i bashkojnë medhhebet dhe ta quajnë veten e tyre të aftë për të qenë prijës medhhebi. Ë Këta domethënë kjo është një shkollë shpifje që nxjerrin këta, sepse domethënë medhhebi selefi nuk është medhhebi herë para, siç pretendojnë këta. Selefi do thotë që njeriu ndjek rrugën e selefëve dhe selefët janë të parët tanë, sahabët, tabiinët dhe etba'ut tabiin. Ai që ndjek rrugën e këtyre tre brezave quhet ehli sunne, ndjekës i sunetit dhe dhe, dhe quhet selefi me këtë kuptimi. Ky është kuptimi i fjalës selefi. Dhe për sa i përket të selefive ose ehli sunetit, ata nuk bien dakord fare me Muhammed Abdun dhe nuk janë reformatorë në këtë kuptim që pretendon ky. Pretendojnë këta që kanë shkruar kalendarin. Përkundrazi ehli suneti dhe selefit janë përpjekur gjithmonë që ata ta rikthejnë fenë në atë gradë që ka qenë në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, në kohën e sahabëve tabiin, dhe këtë mund ta shikoni vetë nga realiteti që ne jetojmë. Kush më përpiqet për të përndjekur sunetin dhe kush përpiqet për ta shkatërruar sunetin. Edhe çështjet janë shumë të që i di e që i di. Kështu që kjo është një shpifje e tyre tjetër që e lidhin domethënë në këtë person Muhammed Abdu me selefizmin që nuk ka lidhje kjo shpifje në të vërtetë, s'është e vërtetë. Gjithashtu në një fletë tjetër po të kalendarit të 20 shkurt 20 24 24 shkurt thonë reforma në fe është një gjë shumë e gabuar. Ato injorant ose agjent nën pretekstin se gjoja po bëjnë reforma në fe në të vërtetë janë duke shkatërruar fenë. Feja do të interpretohet, është çfarë thonë tash këta. Ë, po po në ë po poshtë po rendisim disa nga planet që kanë përgatitur reformatorët për t'i aplikuar tek muslimanët në shtetet ruse. Shodhni do të pranohet sikur sikur nuk ekzistojnë fare librat e fesë dhe dietarët e mëdhenj të Islamit, duke përfshirë këtu edhe imamët e katër medhhebeve. Feja do të interpretohet vetëm duke komentuar Kur'anin dhe hadithet. Për interpretimin e fesë do të frymëzohet tek mendimet e reformatorëve si Ibn Taymija, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Kjo është një shpifje në vete. Kjo s'është e vërtetë fare. Kush lexon librat e Ibn Taymijës dhe Ibn Qayyimit e shikon në realitet që ata janë nga respektuesit më të mëdhenj të dietarëve. Por ngaqë Ibn Taymi dhe Ibn Qayyim kanë ndjekur të vërtetën dhe nuk kanë ecur me verbëri, sikurse dietarët e tjerë, këta prandaj thonë ata nuk pranojnë librat e dietarëve, s'është e vërtetë. Kjo është një lloj shpifje dhe kjo është vallahi domethënë Dhe vjen turp ta tregosh se kur e tregon nuk di çfarë thotë robi, ngel domethënë subhanallahu i shokuar. Të arrijë niveli njerëzor deri në këtë lloj pike të shpifë dhe dhe gjëra të cilat mund t'i zbulojë çdo njeri thjesht, kaq kollaj. Shpifje kaq kollaj. Kaq kaq pa lek, ka kaq me çmim pulë shpifje domethënë. Po të paktën kishin gjetur një shpifje që që të ishte më si si si më më komplikuar, që të hyjë të njerëzit një çik më më më vështirë domethënë që të ishte diçka më më e rrethuar, po jo kaq haptas. Jo kaq hapës. Sepse kush shikon librat e librat e këtyre dietarëve ose librat e Ehli Sunnetit, shikon që ata respektojnë Ehli Sunnetin. Mirëpo këta ngaqë këta janë njerëz të verbër, prandaj këta thon, po nuk po nuk je me ne je kundër nesh. Kush nuk ndjek Abu Hanifën është armiku i Abu Hanifës. Kush nuk ndjek Abu Hanifën është armiku i Abu Hanifës. Edhe kush janë ata? Këta të cilët qen kanë agjentë sipas tyre, ata injorantë ose agjentë, ose si puna Ibn Taymi dhe Ibn Qayyim. Këta janë agjentë që duan të shkatrojnë fen. Ibn Taymi dhe Ibn Qayyim. Shikoni vallahi, ha, shikoni çfarë shkruhet te. Hapni syt. Se këta janë ata që na drejtojnë fenë sot neve. Këta. Këta e qujnë Ibn Taymi dhe Ibn Qayyimin domethënë ose injorant ose agjent. Ndërsa ata që nuk janë agjentë kush janë? Imam Nakshibendi, i cili mëson të bëjnë hu hu hu hu hu, edhe pastaj domethën ata pushtetin e merr e merr domethën perëndimi dhe thotë atyre të japim sa lekë bëni hu sa doni të ditën apo. Gjithashtu një një një flet tjetër thuhet kështu. Ë kur i nderuar Abdul Qadir Jilani, Abdul Qadir Jilani e adhuron për veç Allahut sufistët. ka thënë, Cilido që fal 100 rekate namaz natën në këtë natë, Allahu Teala i zbret 100 melek, engjëj, 30 e përgëzojnë atë me xhenet, 30 i thonë se je i siguruar prej zjarrit xhenemit, 30 largojnë prej tij fatkeqësitë e kësaj bote, ndërsa 10 të tjerë e mbrojnë atë nga kurthet e shejtanit. 10 e mbrojnë nga kurthet e shejtanit. Ky është hadith gënjeshtër, nuk është e vërtetë. Edhe sepse këta e përdorin shumë domethënë natën e Berajetit këta domethënë e kanë kshu. Nata e Berajetit sipas tyre është nata e 15 Shabanit, edhe nuk ka argumente të sakta fetare domethënë që tregojnë diçka të tillë si përmendën ata. Ë një tregim Si bie fjala tregime ka sa të duash, po një një prej tyre që e kam gjetë vet këtu domethënë te kalendari, thotë 18 dhjetor, po 1429 me Hijrin. Tregohet që 10 ditë pasi Resulullah sallallahu alaihi wasallam ishte ndarë nga kjo jetë në mesxhit dhe pasi i dha selam të pranishmëve tha, "Cili nga ju është, domethënë erdhi në mesxhit një person thot. Erdhi në mesxhit një person. E tha, "Cili prej jush është i afërmi i Resulullahit?" Hazreti Abu Bekri bëri shenjë nga Hazreti Aliu, Hazreti Aliu i tha, "Fol o Medar, o i zoti i pusit." I pyeti i tha Medar, i thot, "Nga e diti se unë jam Medar dhe kam një pus?" Tha më ka treguar Resulullah ti je nga fshati Arabi, emri jot është Medar, emri i babait tënd është Darim, ti je 360 vjeç, që 360 vjeç, kur ke qenë 100 vjeç ke thënë edhe tregon një një nga ato përrallat e tyre, kupton? Domethënë 360 vjeç që nuk dihet në histori që një person ka jetuar 360 vjeç. Kupton? Histori, domethënë që kanë qenë profetët përpara. Përkundazi ajo që hedh poshtë çdo gjë është fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam që ka thënë E kam pyetur, i tha o i dërguar i Allahut kur do bëhet kiameti. Që është hadith te Buhariu. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam pa ndërta edhe pa një fëmijë të vogël. Tha kur të bë, kur të vdesë ky tha ka për të bërë kiameti juaj tha. Kur të vdesë ky tha, ka për të ka për të bërë kemeti juaj. Kanë thënë dijetarët këtu, domethënë, ë ka kemeti juaj, domethënë, ë që ju të vdisin të gjithë. Në një hadith tjetër thotë që tregon se që në krye në në në, në krye të kësaj kohe, të gjithë sahabët do të vdesin. Krye se kur tjetër i fëmijë i vogël që ti vdekur, domethënë, ka vdekur të gjithë. Në një hadith tjetër thotë nuk ngelet mbas 100 vjetëve në 100 këto momente tha profeti sallallahu alajhi wasallam, njëri që është në faqen e dheut i gjallë. Kupton? Kurse këta përmend këtu që 360 vjet e me radhë, edhe gjëra të tilla të cilat janë thjesht përralla, të cilat nuk kanë bazë dhe ne u themi minimumi që u themi sillni fakte, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, por faktet e tyre janë ka thënë kush janë? Janë ka thënë Imam Rabbani, ka thënë Imam Nakshibendi e me radhë. Kështu pastaj që flasim për Imam Aliun. Ë kanë treguar disa hadithe për Imam Aliun. Ndër to thotë ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam sipas tyre, dituria ë dituritë e fshehta ndahen në 10 pjesë. 9 nga këto janë tek Aliu, një tek njerëzit e tjerë, edhe atë ai e di më mirë se të tjerët. Dhe kjo është shpifje, s'është e vërtetë. Më i ditur se Aliu ka qenë Abu Bekri dhe Omeri. Më i ditur se Aliu ka qenë Abu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu. E para e dyta, Aliun vetë e kanë pyetur, i kanë thënë Aliut te hadithi është te Buhariu. I thanë a të ka lënë diçka të veçantë profeti sallallahu alajhi wasallam që nuk e di kush tjetër përveç përveç teje? Tha jo, tha pasha Allah, tha. Nuk na ka lënë profeti sallallahu alajhi wasallam tha përveç sa i kishte lënë me shkrim që ja ka shkruar dikush në emër të profetit sallallahu alajhi wasallam e ka e kanë cituar profetin sallallahu alajhi wasallam dhe ka cituar domethënë ato janë disa të dhëna në lidhje me një person kur vret pa dashje dikë tjetër se çfarë shpagimi ka që quhet e dije quhet e dije që në gjuhën arabe vetëm këto më ka lënë me shkrim profeti sallallahu alajhi wasallam ja këto janë ja ku i keni parë lexojini edhe disa porosi. Këto janë ato që ka ndërsa që i ka lënë 10 pjesë dije, 9 pjesë dije Aliut s'i di askush tjetër përveç tij, kjo është akide e shiave, e rrafidave, e iranianëve. Dhe kjo është ajo domethënë që quhet domethënë ë afërsia e tyre farefisnore në mes tyre dhe tyre, që ata pra e mbivlerësojnë Aliun në çdo formë. Tjetër gjë që nga një person që quhet Abul Faruk Sulejman Hilmi e Tanahan. të cilin këta domethënë pretendojnë që ky paska arritur gradën që qenka i 33-ti në zinxhirin e silsile Sadat. Sikur të çfarë është silsile Sadat, zinxhiri domethënë i zotrive me sa duket në arabisht, silsile Sadat në zinxhir zotrive. Edhe që me sa duket këta të mëdhenj të këtyre medhhebit, sufizmit të tyre. Edhe tregojnë ndër të tjera që ky, domethënë me ndihmën, domethënë me ndihmën e Allahut po e lexoj. Pasi u përsos shpirt shpirtërisht me mësimin që mori nga ai, e dorëzoi veten tek një nga pjesëtarët më të mëdhenj të këtij zinxhiri, i cili është Imam Rabbani, një prej këtyre sufistëve. Thotë me ndihmën e tij të madhe ka bërë të mundur që të, të largojë nga errësira e kufrit dhe t'i fusë në dritën e besimit ata njerëz që kanë merituar të ndriçohen me dritën e Allahut dhe vazhdon ta bëjë këtë gjë akoma edhe sot. Shikoni, të vazhdon të bëjë sot, por shiko kur ka vdekur, ha? Çfarë datë është kjo? Kjo është 1429-ën. Kurse ky personi Tanahani ka vdekur në vitin sipas tyre thonë, i nderuari Sulejman Hilmi Tanahan ka ndërruar jetë 45 vite më parë, ditën e mërkurë në 16 shtator të vitit 1959-ën, domethënë 1379-ën sipas hixhrit, kurse tash jemi 1329-ën sipas hixhrit, 1429-ën. Domethënë gati 50 vite më mbrapa, domethënë 45 vite më mbrapa. Domethënë këta pretendojnë Që ky person që paska vdek para 45 vjetësh akoma i udhëzoka njerëzit tek e vërteta, edhe pas vdekjes. Domethënë ky bëka punën e Zotit, domethënë. Shkurt muhabetit. Për ne vazhdon pasi thonë që ka vdekur në 59, domethënë por vazhdon dhe mbas vdekjes, vazhdon akoma të kryejë detyrën e tij të caktuar nga Allahu. Allahu na mundësoftë të gjithë që të meritojmë shefaatin e tij. Jo shefaatin e pejgamberit, por të tijin, të këtij personi. Gjithashtu pastaj kanë përmend për shembull një prej çudirave, për shkakun që kur shkon në varreza, duhet të lexosh surën Fatiha dhe 11 herë Ajetul Kursi, u themi ku janë argumentet fetare që vërtetojnë këtë gjë, janë gjitha, janë gjitha përralla. Përkundrazi e, e vërteta është që leximi i Kur'anit nuk lejohet për të vdekur, sepse Kur'ani nuk ka zbritur për të vdekur, por ka zbritur për të gjallët. Tjetër gjë, pastaj kanë përmend edhe gjëra të tjera, të cilat do t'i lëmë për hutben e dytë, sallallahu alaihi wasallam, në të mëuin e dhënia. që në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam paska ndodh një ngjarje që një prej sahabëve kishte dy fëmijë të vet, i kishte çuar domethënë për të mësuar, pastaj kur u kthyen, ata duke luajtur, një prej tyre mori thikën dhe e theri vëllain e vet. Ndërkohë këta domethënë familja kishte ftuar profetin sallallahu alajhi wasallam për drekë dhe erdhi profeti sallallahu alajhi wasallam edhe këta nuk i treguan që fëmija është vrarë, I tha janë duke luajtur, gënjeu domethënë, gënjeu. Pastaj i tha profeti se unë nuk ha bukë pa ardhur fëmijët. Shko thirri fëmijët. Edhe ky bëri sikur bëri sikur shkoi domethënë s'dinte çfarë të bënte, kur fëmijët vijnë të dy të gjallë dhe ulen hanë me profetin sallallahu alajhi wasallam. Që kjo vallahi sikur kishte ndodhur diçka e tillë, sikur kishte ndodhur me të vërtetë që do ishte nga gjërat që do kishte ndodhur, do ta kishte njeri pa e transmetuar. Kjo është nga mrekullitë më të mëdha. Ringjallja e të vdekurve është nga mrekullitë më të mëdha. Po të kishte ndodhur diçka e tillë, në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, nga profeti do të ishte transmetuar nga të gjithë. Po kush e transmeton? Sufistat? Pra te sufistat të vdekurit ngjallen shumë kollaj, kuptoni i ngjallin hoxhallarët e tyre. Ashtu. Tjetër gjë, një prej gjërave tjetër, domethënë një shembull e rastisi që pashë sot të duke lexuar, kjo është 2013 të kalendari, thonë se tash i qisin këto gjërat. I nderuari Shah Nakshibendi ka thënë Po tregojnë fjalën e Nakshibendiut, ata janë Nakshibendi në të vërtetë, siç u treguan në atë të kaluar, por ne do u thash po tregoj që ka thënë i nderuar Nakshibendi, imami i tyre. Për të vërtetuar domthonë atë medhhebin e tyre që ata janë sufista në medhhebin e Nakshibendive, që është nga sufistat domthonë të cilët domthonë adhurojnë varret. Kurse e fundit e çudirave thon Imam Azami Ebu Hanifja. Ebu Hanifja, sipas tyre, paska arritur një lloj grade dije që s'e ka arritur askush përpara tij dhe mas tij. Imami më i madh, pra e quajnë me imam el-Adham, imami më i madh. E kjo është s'është vërtetë. Nga ana, nga, nga ana e realitetit nuk është vërtetë. Edhe te dijetarët e tjerë nuk është e saktë. E ka përmendur Imam Dhahabiu në Sir Alamun Nubala, në Sir Alamun Nubala. Tek biografia që ka folur për Imam Malikun, tek vëllimi 8. Ka folur për jetën e Imam Malikut, Edhe ka treguar ndër to disa disa fakte që tregojnë që Imam Maliku ka qenë më i ditur se Ebu Hanifja, me dëshminë e dijetarëve. E tregon një herë domethënë që Imam Muhammed ibn Hasan al-Shaybani, që ka qenë një nga nxënësit më të parë të Abu Hanifës, po i thoshte Imam Shafiut. Imam Shafiu ka qenë nxënës i Imam Malikut. I thotë Abu Hanifës, thotë përpara, përpara Imam Shafiut. I thotë i thotë Imam përpara për, për, Imam Malikut. Edhe nxënësit Imam Shafiu i thotë të lutem për hir të Allahut, dhe kush e njeh më mirë sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, Abu Hanife Imam Maliku, i thotë Imam Maliku. E i thotë çfarë i ngeli Abu Hanifës, ngeli vetëm kiasi, analogjia. Në të vërtetë domethënë Ebu Hanifja nga të katër medhhebet dhe medhhebi i tij është medhhebi i cili ka më pak argumente fetare. Edhe një pjesë e mirë haditheve që përdorin në në përdorin medhhebin e tyre janë hadithe të dobëta. Kjo është e njohur te dijetarët. Medhhebi më i dobët ndër katër medhhebet medhhebi hanefi. Shumicën e medhhebit të tyre e kanë ndërtuar mbi analogji. Ata janë dijetarë, ne i respektojmë radh, por ata tani dendon logike e Ebu Hanifja që ka domethënë drita e umetit, sipas atij të përveshti. Sushem dynjaja, Ka dijetarë dhe sa duash. Ke domethënë më të mirë se ai bile. Imam Imam Ahmedi kur e ka lavdëruar Imam Shafiun. Imam Shafiun ka thënë, ka qenë Imam Shafiu për dynjan si dielli thotë, dhe ka qenë për njerëzimin si shëndeti. Imam Shafiun. Edhe shkon një Imam Ahmedi me gjithë shokun e tij Jahja ibnu Meinin në Qabe për të marrë hadith dhe shikojnë që ishte Imam Shafiu duke mbajt mësim atje. Edhe shkojnë për të mësuar hadithe diku tjetër dhe i thotë Imam Ahmedi, hajde hajde të dëgjosh këtë që s'e ke dëgjuar kurrë, thotë. Lëre se hadithin e gjen ditë tjetër, thotë. Dëgjo këtë që s'e ke dëgjuar kurrë, thotë. Dhe shkojnë dëgjojnë atje mësimin e usul fik, se Imam Shafiu ka qenë i pari i cili ka shkruar librin në temën e usul fik. Çfarë është usul fik? Usul fik është janë çelësat e dijes. Pa të njeriu nuk le, nuk lejohet të gjykojë fetarisht në asnjë çështje. Kupton dhe kjo nuk njihet në shqip, njihet në arabisht. Edhe i pari i cili e ka vendosur një libër të tillë dhe e ka shkruar dhe i ka nxjerrë nga Kurani nga Sunneti ka qenë Imam Shafiu. Kështu që nëse do e vlen të përmendet diçka e tillë që ky është një imam i madh, është Imam Shafiu, sepse unë vetë nuk jam Shafi. Por e vërteta duhet thënë, e drejta duhet thënë. Domethënë Abu Hanife ka qenë nga dietarët më të pakët që kanë pas hadithe, sepse në në në Irak ka qenë e njohur gënjeshtra. Prandaj ai nuk guxonte të merrte hadithe nga njerëz sepse ata kanë pas shumë gënjeshtra në atë kohë, prandaj kishte frikë se i thoshin gënjeshtra. Prandaj hadithet e tij domethënë kanë qenë shumë të pakta. Për këtë arsye, dëshmia e nxënësit të tij Ebu Jusufit. Ebu Jusufi ka qenë nxënës më të afërt të Abu Hanifes, kur ka shkuar mbas mbasi ka ndejt shumë vite me Abu Hanifen, ka shkuar te Imam Maliku dhe ka mësuar tek ai, ka ndryshuar 2 të tretat e mendimeve që ka pas mbas Abu Hanifes. 2 të tretat e mendimeve ka ndryshuar sepse ka mësuar hadithe të reja. Dhe u thoshte njerëz, njerëz, o njerëz, sikur Abu Hanife t'i kishte dëgjuar këto hadithe që dëgjova unë, do ndryshonte si puna ime. Kjo tregon që Imam Maliku ka qenë më i ditur. Ka qenë më i ditur. Kjo është më se e vërtetë. Kjo është më se e vërtetë. Dhe më i ditur nga suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam nga nga gjithë ata ka qenë Imam Ahmedi, më i ditur nga gjithë. Ka treguar vetëm vetë shokët e tij, ai dinte 1 milion transmetime përmendësh, thotë 1 milion transmetime dinte përmendësh Imam Ahmedi. Kupton? Edhe Imam Shafiu i thoshte Imam Ahmedit, po qe se ke një hadith që është i saktë këtu na e tregoni thotë. I thotë Imam Shafiu Imam Ahmedit. Kështu që domethënë po qe se do marrë nga medhhebet, medhhebi më i afër sunetit, medhhebi Hanbeli, nuk medhhebi Hanefi, medhhebi Hanefi medhhebi më i largët. Medhhebin Hanefi shumicën e çështjeve i kemi logjikë, me analogjira. Ai është medhheb i respektuar, ne respektojmë atë dijetar, por kjo nuk do thotë ne që ne t'i bëjmë ata të pagabueshëm, siç thonë Hanefitë. Kush nuk ndjek Hanefizmin ai hyn në xhehenem. Dhe çfarë çfarë thonë këta? Ka arritur një një shkallë të lartë të ishtihadit, të cilën nuk e ka arritur dot askush tjetër. Kjo s'është e vërtetë, kjo shpifje. Çfarë thotë? Hollësinë, hollësinë e të kuptuarit të tij e ka kuptuar pak Imam Shafiu, dhe kjo është një shpifje më vete. Që Imam Shafiu, i cili ishte nga dijetarët më të mëdhenj të mëdhenj të Islamit me me të vërtetë, Ndash nga ana e sunetit të profetit sallallahu alajhi wasallam, ndash nga ana e vendosjes së rregullave të fesë, të cilat përpara tij nuk i nuk i njihnin dijetarët, por nuk i kishte shkruar dikush që të të të ishte i vetëdijshëm për atë që po shkruante. Para Imam Shafiut, ka nuk ka ekzistuar kjo. Kupton? Ky thotë tash që pak ia ka kuptuar Imam Shafiu se kush ka qenë Ebu Hanifja, s'ka njoft më në Ebu Hanifja. Dhe ka thënë Imam Shafiu, paska thënë se kjo është gënjeshtër, s'është e vërtetë, në fikh Imam Azemi është i pari i shtëpisë, të gjithë tjerët janë fëmijët e tij. Kurse dëgjoni kjo është më e bukura. Muhammed Muhammed Parisa, ky që është nga këta sufistat e tyre, ka thënë Hazreti Isai as As, kështu shkruhet, alejhi salatu wasallam, kur të zbresë në tokë do veproj në do, do bëj adhurime sipas medhhebit të Imam Azemit Ebu Hanifes. Bukur, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam me sa duket qenka hanefi. Domethënë përderisa Isa alejhi salatu wasallam qenka hanefi. Kuptojeni vetë, kjo nuk besoj se ka nevojë për koment. Ëh, për të nxjerrë në pah diçka, për të nxjerrë në pah diçka. Kjo këto gjithë këto fjalët janë fjalët e Imam Rabbanit, imamit të tyre, të humbur. Me medhhebi Hanefi është si një det i madh oqean, ndërsa medhhebet e tjera si si lumenj dhe dhe liqena. Kjo nuk është fare e vërtetë, domethënë. Këto janë një pjesë e këtyre domethënë humbjeve të këtyre, Edhe po qe se do rrimë të, të tregojmë humbjet e tyre do ishin akoma më shumë, gjë e cila domthonë nuk na intereson tash, mjafton që njeriu të kuptojë disa prej tyre që të marri vesh domthonë problemin e tyre ku është. Prandaj un po e bëj Allahun dëshmitar dhe po them Allahumme inni qad ballagtu, o Allah, unë e transmetova. Kush do të humbi, le të humbi. Ky kjo është humbja, këtu është udhëzimi, njeriu duhet të ruajë veten e vet dhe duhet të ruajë dhe të tjerët sepse këta do ta kthejnë Shqipërinë në sufizëm. Do bëhen njerëzit nga ata dervishë që i fusin, i fusin shtizat në një cep dhe i cilin i qisin cepin tjetër, ose fusin një cep barku dhe i qisin cepin tjetër, edhe bëjnë hu hu hu tërë ditën. Don Edhe këta kanë pas ekzistuar para ardhjes së komunizmit, këta dervishlerët, edhe këta ekzistojnë sot në në atë në, në atë të dervishëve të bektashizmit, edhe këta janë kushërinjtë e tyre, çuna xhaxhallarësh i bie, kupton? Se nga sufizmi burojnë të gjitha. Edhe nakshibendizmi i këtyre, edhe dervishizmi i, i bektashinjve. Kështu që domethënë shikoni edhe vlerat që i japin Aliut e me radhë të gjitha, mendoj që me kaq mjafton për atë që dëshiron të të ndriçojë veten e tij. Edhe e këshilloj çdo person që të jetë i kujdesshëm në fenë që merr. Muhammed ibn Sirini thoshte, kjo kjo kjo dije që merrni është fe, prandaj shikoni nga merrni fenë tuaj. Mos merrni domethënë çdo lloj gjëje që gjeni domethënë si puna e atij personi i cili mbledh dru natën, edhe me dru që mbledh i fut n'thes futet ndonjë gjarpër. Futet ndonjë gjarpër, pa e kuptuar. Mos merrni, mos domethënë mos mos i mblidhni gjërat natën. Po shikoji ditën, hapi sytë mirë ç'a ç'a ç'a ç'a mbledh ç'a merr. Hapi sytë mirë ç'a merr, sepse mundet që t'shkosh në humbje pa e kuptuar, lus Allahun e madhëruar, na ruajë nga çdo humbje, dhe t'na bëjë prej besimtarëve dhe të të kësë një këmjë.